Yerbe ye ye ye ye yo. Yerbe ye ye ye ye yo. Kwa chodi tama boni yip. Kwa chodi tama boni yip. Kwa chodi tama boni yip. Apa chodi tama boni yip. Apa chodi tama boni yip. Apa chodi tama boni yip. Kwa chodi tama boni yip. Yerbe ye ye. Yo, Sanyo, Quacho de Tamaboni yep, Apacho de Tamaboni yep, Quacha Pacho de Tamaboni yep.